a bem, muito isso. Mi nem mondják? EKG vagyok. Hmm. Mama, de... Mi van, amit feltétlenül? like no alcohol. İyi kovulmaz ama sen de öldürüyorsun. Ben koyuyorum. Öyle. Gel Ben bir doktor Meg ha azért, mert fáradt jutottak el, vagy azért ezt írott. Nem kell fáradt jutottak el. Hát nem bolondulok. Ez most így. Nem tudjuk, hogy Nem fogom a dolgaimat. Ugye, ahhoz nem a cég. Akkor ne felejtsd, de nem felejtsd. Hát, nem, de én benne van a kultúrában. Isten elküldik. Nem tudom, milyen ez a kanyomat. A betességet stato colpito. Semmi baj se nincsen. Mert figyeljek, mit figyeljek? De már régen volt a hitnál, az a bajom. Most már október van. Egy hónap. szám jóval kis cicám? Ja, Stemmer macht gerade. Yeah.

يعني مجتمع ويبهم ويجلس تابو باش пьяни. 你看呢？ maximum 15 percet várom Semmi kell, nincs fájni. Tudom, azt mondod, hogy öreg anyád még nézheted Én Vedd már le a sapkát, az meg szintén vagy semmi, de... Milyen? Amit vettem magamban. Meg a rettett ki magamnak ki, ugye itt szobban. Szóval. vissza Dunát. Az egyéb mellett, a tőleg anyád, te is épp ilyen vagy. Ő se tudod. Ah. A vendég tudod, szapkálni, bent vagy a meleg szobában. Állandó vendégük vagyok. Állandó vendégük. Az tudod, hogy vissza. Szólalozom a gyangani? Nem kiabáltunk, kiabáltunk. Nagyon rossz lézelem, nem? erős szervezeted van. Megállapítsák az orvosok, hogy van-e bajod, van nincs bajod.

Abban ott egy Hol van? Jó. Azt

magamból. Na? Néhány itt tovább. Senki nem? Csak a macskám van itt. Well, I'm just going to help. Thank you for the Oh, actually. Teodoro.

Maga se azt tégla más neki? Azt mondja, 150 meg 80. Az magas. Hány kereszt? Mondtad, hány? Ebből azt tudom, hogy van.

come along with me sorrow or something. You should make the whole thing. Mommy, cool on. The most cool on. Most, most, yeah, yeah, yeah. or you see his negative of the Opo. Opo. amely, amelyiket adjanak, ami arról a pontokrésnek ugye tervezekedett, érve, ugye. Arén emlék 20, hol akarjuk ide zárni, jönni, amit ülessük. Másos lese. Thank you. story of the awakening. Right. Thank you. Yeah, yes, Lai kūpa tos, lai kūpa tos. Tos garbės. mikor használtok? Nem segít semmit? Látom, hogy össze szokott jönni az emberek, hogy inkább is mi van. Korra is járnak.

legalább egy 5-10 centig, hogy nyilván tudna vér alapítást. Jó? Jó lesz? Oui, ça, c'est Jó, egyre magad, Csinálja, amit szépen. Ez véleményed róla. Gyorsan távoztak. Más nem, ilyen gyorsak? Más nem gyorsan mentek el, mindig ilyen gyorsak szoktak? Igen, ez akkor már sorrossa volt, nem? Ja? Nem férfi volt, hanem nézel volt mint akkor tudja már. Tehát a lényemes csökkenti meg a szokásos víztartot. Szokásosabb kaptak. Nem, beoltották visszalsó, meg a vége már csökkent, ugyanaz, hogy szokott működni neki. 150-ben nem vitték el. 158-ban. De is lett, hogy azért nagyobb vényomásra, mert hány ingered van. Ki akarod hány a tejgrét. Hozzam a velő, de nem tudom most kihányni, mert téged most beoltattak. Azt mondom, hogy ott van a gyomorra alatt, és ide kell kimosni a gyomrodat. Nem érted? Gyomorra mosásra kell volna menni. Tudják már felvéne. Thank you meg eléggé dagadt a lábad is. Nem dagadt? Most következő alkalommal. Aha. Jó néz, nincs sem baj. Azt nem kaptad meg, ezt elkezdted volna. Miért nem most szólt, ha itt van már? Igen, meg. A limonádét, azt a, meg a másikat, amit szoktak. Azt a, főleg még a másikat köntöttek. Nagyszám. Alig beadnak ilyen vényelás csökkent, hogy nekem is beadtak. Nagyon kell figyelni, nem el az elhúztodva a lábom. Nem bírtam húgyozni. Nem bírtam ki, hogy ne húgyozzak. Melkát nem, nem viselni. Érted? Nem tudom, mit azt be, gyorsan elmentek. Azért tudják a korkészről, mert ugyanez jött ki múltkor is ki. Akkor ismer már tőle. Igen, nem annyira magas, 158 Annyi, hogy csak a szóval kettő van az alacsony, meg a magas végre. Szóval kettőből áll. Nem egyben, nem kettőből. A magas a kicsit jóval magasabb volt, a másik meg normális volt a 80. Érted? Csak a magas volt, egyik út csak a magas. Érted a lényeget? Kettő, van, a, van az alacsony, meg a magas vérnyomás. Neked volt az alacsony 80, a magas meg volt 150. Nem az, hát, hogy aláírás, hogy ezt egy vízre? Tényleg. De mindegy, az allergia ára áratatában azt a limonádot, meg a másikat. van allergiás hogy jó van a szervezetedben csak. És mi van, ha benne marad a szervezetedben, amire allergiás, mint ezt. Nem, értetlen. Aztán ki kell tenni a volna hányod Nem, tejvíz.

Egyszerűen nem annyi, hogy kell, van két is fél beleönti, aztán még nem kettő, nem, nem kettő szerfe, beleönti, akkor egy 200 literes van három nagy tele. Hol tűnik a szerfe, mondd már meg. Nem miatt van annyira össze. És a kettő hordó szepréből lesz egy három nagy szeptem. Ha mondd már meg, hol tűnik el? Ráemlékeznek. Össze még vagy mi a bír? Össze? Össze. Szerintem szedj magámat, szedj, nem egyet. Olyat jelít. Tudom. Igen, felraktam, aztán megint meg. Á, csavarom. Becsavart. Jó. Jó, Számít most hányan érted? nem, nem pörzsölésre köztem föl nálam. Szóljál rosszul vagy. Szeretem a kup. Mit mondasz? Jó. Thank you.